Filmsko vrtoglavo. Oddaja o kulturi filma. your land. time. Pa smo tu v novi številki oziroma ediciji, radijski ediciji, odaje filmsko vrtoglavo namreč. Ja, z veseljem se oziram po teh mojih listih, ki napovedujejo, kaj se bo vse zgodilo v naslednji urici na maršu. V rubriki Ozvočeno bomo seveda napovedali glasbo, glasbeno podlago današnje odaje. Ta prihaja iz filma Up in the Air. V drugem delu daje bomo prisluhnili protagonistu filma Unmade Bats, razmetane postele, ki smo ga lahko v okviru festivala Life videli tudi v Mariborskem koloseju. Torej, poslušali boste lahko pogovor z glavnim igralcem Fernandom Tjelvejem. E, razgovoril pa se bo o svoji vlogi, pa o psihološkem ozadju likov iz filma, o ciljni publiki filma, o glasbeni podlagi, o mednarodnem uspehu in tudi o naslovu. V nadaljevanju sledi recenzija filma o Sherlocku Holmesu, seveda v režiji Gaja Ričja. Potem pa sledi še en že rahlo star oziroma, hm, kako bi temu rekli, pogovor, ki sega še v preteklo leto, pa je še vendarle aktualen. Gre za pogovor eh, z režiserjem Vinkom Mödendorferjem, s katerim smo eh, se malo pogovorili po premieri njegovega novega TV filma Kandidatka in šofer. Ja, na koncu še nekaj besed o Oskarjih, potem pa bo ta naša filmska urica že počasi minila, zato uh, vam bomo povedali še samo hvala za poslušanje in se slišimo prihodnič. A, ne, ne, ne, to ne velja za zdaj. Zdaj je pred nami še skoraj celotna filmska urica in po naslednjem komadu uh, vabim, da kar ostanete z nami, pa se lotimo resnih tem. Ozvočeno. Ozvočeno. Ozvočeno. Ja, tako torej, slišali smo lahko Going Home, Dana, Auerbacha in eh, tudi v današnjem glasbenem prispevku ostajamo pri osrednji temi zadnjih nekaj odaj, to je Kriza. Kriza se vse bolj kaže v realnem sektorju v obliki odpuščanja delavcev in mukotrpnega iskanja novega vira zaslužka. Prej kot pri nas je bila tega trenda deležna Amerika, kjer na to vrstne pojave kaj hitro znajo pogledati tudi iz bolj zabavne perspektive ali pa če smo bolj natančni iz perspektive, ki nekoga zabava. No, to izhodišče zauzema film z naslovom Up in the Air oziroma po naše v zraku, Nastal je pod režijsko taktirko enega bolj obetajočih mladih ameriških oziroma, če smo spet natančnejši, kanadskih režiserjev. Gre namreč za sina razupitega Ivana Reitmana, ki ga poznamo po kiču tipa Ghostbusters, Kindergarten Cop Junior in tako dalje. No, njegov sin poskuša vesolje uravnovesiti serijo inteligentnih in zabavnih dram, kakršno nam je predtem uspel predstaviti v filmih Thank You for Smoking in Juno. Podobno pa je nastrojen tudi v svojem tretjem celo večercu, kot že rečeno, Up in the Air. Ryan Bingham, igra ga George Clooney, je strokovnjak za odpuščanje zaposlenih in poslovni popotnik, ki se po letih, preživetih na poti in v letalih nenadoma znajde na tleh soočen z resničnim življenjem. Ryan v svobodnem načinu življenja uživa, dokler ga v neoliberalni maniri ne ugrozi ambiciozna Natalie, ki predlaga, da bi odpuščanje opravljali s pomočjo video povezave. Rajen je odločen, da ji dokaže, kako pomemben je pristen človeški pristop, a nepričakovano razmerje z avanturistično zapeljivko Alex ga prisili v razmislek o pravih življenjskih vrednotah. Film je bil deležen številnih pozitivnih odzivov in nagrad. Med temi je bil počaščen s šestimi nominacijami za Zlati globus, od katerih je prejel globus za najboljši prirejeni scenarij, tremi nominacijami Združenja igralcev in šestimi nominacijami za Oskarja, med njimi tudi za najboljši film. Glasbo za film je sicer spisal Rolf Kent, velik del slušne dimenzije filma pa predstavljajo izbrane pesmi, ki jim bomo prisluhnili tudi danes skozi odajo oziroma dvema izmed teh smo že. Reitman slovi po svojem specifičnem glasbenem okusu, ki je posledično odgovoren za ozvočenje vsakega njegovega filma. Po njegovih besedah je glasba v filmu kot dodaten karakter. Nič drugače ni v tem primeru, pravi. O glasbi pričnem razmišljati že zelo zgodaj pri razvijanju filma, že med tem, ko pišem scenarij. Brskam po svojih najljubših skladbah na iTunesu. V tem primeru je bil rezultat kolekcija pesmi, ki govorijo o naravi potovanja in toplini človeške bližine. Thank you. V tej maniri lahko torej poslušamo intimne, skoraj bluzovske melodije, ki govorijo o negotovosti, odsotnosti komunikacije, osamljenosti in iskanju poti iz negotovega položaja. Ob sporočilnosti so takšne tudi zgodbe ljudi, ki so te pesmi napisali. Med njimi bomo recimo na koncu daje slišali naslavno pesem Kevina Renika, brezposlednega glasbenika iz St. Louisa, ki je jo je napisal dve leti preden je srečal Reitmana. Sčasoma je potem ugotovil, da je napisal pesem, ki govori o isti zgodbi, ki jo je Reitman postavljal na veliko platno, zato je posnel demo in mu ga izročil. Reitmanu pa je bila pesem tako všeč, da jo je uvrstil v film. Podobno, naredi si sam, zgodbo nosi tudi komad Help Yourself čikaškega uličnega glasbenika Seda Breda Smitha, ki ga je Reitman povabil k sodelovanju, potem ko ga je slišal v enem od čikaških kafičev. Skratka, pripravite se na nekaj melanholičnih in pristnih življenjskih komadov, ki vam bodo v kriznih časih lajšali tegobe in vračali upe na boljše čase. What you thought it took. Can it be taken, taken at all? Were you looking for signs along the way? You see by your lonely light of day. Is this wrong? taken it all. Lost it on the highway. Down the dotted line. taking it all. Spet se bomo malo spomnili na jubilejni 20. life, ki je, saj se še spomnite, delno potekal tudi v Mariboru. Kolosej je takrat gostil po dve projekciji dnevno, Mariborska verzija festivala pa se je zaključila s filmom angliške produkcije Unmade Beds Razmetane postelje. Razmetane postelje je prisrčen iskren film o iskanju na ključnih srečanjih in pogumu, režijsko delo Alexisa dos Santosa. Glavni igralec, simpatični Fernando Tjelve, se je po projekciji filma z občinstvom pogovarjal o poteku snemanja, spopadanju z vlogo in svojem plesnem daru. Z vlogo Axla se lahko popolnoma poistovetil, kot bi bil njegov brat Dvojček, Film je bil delno posnet po scenariju, vsaj polovico pa je bilo improviziranja, ki po mnenju Fernanda Tjelba igralcem omogoča, da se bolj osredotočijo na dogajanje in soigralce. Sam se tako odločil, da bo v svojih naslednjih filmih hlinil improviziranje in tako bolje odigral svojo vlogo. No, med pogovorom ga je malce zmedel mamin telefonski klic, a je nadaljeval prikaz simulacije skoka s padalom in vedno znova spravljal publiko v salve smeha. Razmetane postelje je že deseti film mladega španskega igravca. Debitiral je pri 15 letih v filmu Hudičeva hrtenica. In Fernando verjame, da je akademska izobrazba za igravce pomembna, saj omogoča raziskovanje različnih včasih protislovnih igravskih metod. Najbolje, da sedaj kar prisluhnemo pogovoru s tem obetavnim 23-letnim igravcem iz Madrida, da prej sam ne izdam vsega. Fernando pa se je razgovoril o svoji vlogi, torej o Akslu iz filma, pa tudi o glavni ženski vlogi filma Veri, o psihološkem ozadju likov, o ciljni publiki, o glasbeni podlagi filma, o njegovem mednarodnem uspehu in na koncu še nekaj besed o naslovu filma. Poslušajmo. Axel, I think he he close is like his teenage in Madrid, for example, and well, he wants to close uh, his teenage, and there is something that is that doesn't lock locked his teenage. That is his dad. He has to find his dad to close that, and okay, now I'm a young guy. I'm not a teenage at all. I want to live my life. So um, uh, he's lost because this he's I think he's not so lost in other, in other ways, and he don't he, he just live his feelings and doesn't think so much about his identity. He's very uh, tr- he trusts his feelings, so he doesn't think so much about who he is and what he wants he just make it the things that he wants and likes i have a friend who told me something really beautiful about something like to say she said the thing she's she's like my sister and she watched the movie in Berlinale she came to watch it and she told me the most thing that i like it of your character is that is so inside is so sad. He, mm -hmm. He's sad, but it, you never look sad. You're normal, happy, and smiling, but it, you're very sad. I mean, you're lost. You are, but it's not obvious. Vera, Vera is another world. and um, she's more upset maybe because someone left left her and she hidden she hidden herself because uh, she don't want to repeat his last story but she will not repeat it and i think she will she will be free again after me and no man if free of brain free of spirit because now she's a bit collapsed and blocked but in the end she breathes away and she's um, a free girl, free free ex feelings girl. In the case of Vera, I think it's instinct, instinct, instinct. But in the case of Mike, I think he just throw up his feelings when Axel when Axel uh, just fall down and and telling him what happened with him. So they like you know sometimes when you say something that you never thought and when you are saying it's like oh what, what am i saying and and in this moment is when you re you really reflect, uh, you make a reflection about you're saying like, oh my god, this is in my mind. So um, I think Mike, when he's like helping Axel, he's like. Oh. Yeah, sometimes you just have to say it. Exactly. So in his case, it's like, and in Vera's case, it's instinct. I, I think is instinct. He just, she just I think the audience, all the generations could understand. Of course, now the young people, uh, we have more opportunities to search and to find outside and to travel and and to find concerts. Mm, we have more opportunities to to have love stories with many people because mm, we are in another times but um, I think it's it's for all kind of um, ages and generations because the the movie has some feelings that the I think the is the movie is there and you watch it but there is a big pers- um, uh, percent uh, there is a big thing that is the feelings which I think they are connect with everybody. Maybe they didn't live that life, but they can they can really feel things that the characters feels. You live a part of them even if you didn't live that before. Well, the the soundtrack from the beginning till the script till Alexis uh, wrote the script, he was thinking about songs and and things, but eh, he works with improvisation. So the music was um, during the shoot and during every day. Some songs disappeared and some songs appear, and because maybe in the radio that day he, uh, sounds a music, a uh, song that Alexis said, "Oh my god, that this song fits with that moment of the movie." In some bands is Alexis dos Santos' favorite bands, and some bands it repeated with him, like Kimia Dawson, who works with him in his last first movie, Glue, and was um, yeah, improvisation thing like like the movie. Could uh, choose which they are the singers of We Are Not the Same, We Are Not the Same, and he decided, oh, I love it, so I, I want to put in my in my film, and just like keep going. Mu- music that he really put in his house and in his computer to listen when he's alone to party, to to dance. He has a lot of music for putting in the in the music, but in the end, uh, some songs he couldn't get it because the rights or it was impossible because a lot of things and some bands appears and he decided okay so yeah yeah he was there all the time and the music like the the acting and a lot of things of the movie was it it, it, it is a bit there is a, a it was a bit uh, with improvisation too some music disappeared some music appeared and and welcome to them and uh, yeah he was there all the time and her his music supervisor who is Valentina Blatini who she was searching music and bringing it to him what do you think yes oh no, I'm obsessed with this one, we, we have to get it. I'm very proud of what I'm feeling because it's had like a world like a world language it's, it's like a world language the people from korea loved it and people from america too and they told them a lot of things and they are like re- they really connect with the movie. So um, for me, it's I don't know. I like this thing like music that is a world uh, language. I think this film is it's connecting with with everybody because the feelings because it really has strong feelings. We are all the time mm, with the head round and round, and you can say run around or and mate and mate and mate and mate make to to to to to you know yeah i don't know this is just my perception unmade bets Razmetane postelje je bil do 2. februarja tega leta na rednem sporedu Ljubljanskega kinodvora, v prihodnih mesecih pa bo prišel tudi na redni spored katerega od mariborskih kin. No, Saj upamo, da bo tako, vsekakor pa vas bomo o tem še obveščali. say you make a perfect angel in the snow, all crushed out on the way you are. better stop before it goes too far. Don't you know that I love? feel like only a cold still light that fell down here to lay still that fell down here to lay beside you. Obdukcja filma. Sherlock Holmes. Guy Ritchie je po kreativni izčrpanosti, ki jo je nad vse uspešno kazal v svojem zadnjem filmu Rock'n'Rolla, v novem filmu posegel po klasiki. V svojem slogu se je lotil predelave klasičnega in legendarnega lika Sherlocka Holmesa. Kako mu je uspela transformacija navdiha in izvedbe in kako bo mladina poslej gledala na ta nesmrten lik neskončne radovednosti in analitičnega mišljenja, ki ga je svetu koncem 19. stoletja predstavil škotski pisatelj Arthur Conan Doyle, nam bo povedal Matej Frecet. Sherlock je v krizi, saj njegov zahtevni um nima izziva. Rešil je vse primere. Za nameček se bo njegov zvesti prijatelj in sostanovalec Watson odselil, saj si bo z zaročenko ustvaril novo življenje. V Holmesovo življenje sicer znova vstopi mična Irene Adler, edina ženska, ki je pametnejša od Sherlocka, zato do nje čuti neustavljivo privlačnost in sovraštvo hkrati. A tudi to ni dovolj, da bi se njegova depresija razblinila. To se zgodi šele, ko se izkaže, da je oživel eden od njegovih sovražnikov, ki bi moral biti mrtev in pokopan. Lord Blackwood je vstal iz groba in trdi, da bo na svet privlekel temačne sile pekla, ki bodo zemljo pahnili v večno temo in kaos. Na prvi pogled se res zdi, da ima okultne moči, zato Sherlock kar skoči od veselja, ko se odpravi reševati ta zapleten primer. Seveda se tudi Watson ne more upreti skušnjavi, da se ne bi Holmesu pridružil na poslednji skupni nalogi. Sherlocka Holmesa poznamo predvsem po značilni kapi, pipi, zamišljenosti in stavku Elementarno Watson. V tem filmu pa smo dobili kvečemu pipo. Vse ostale značilne Sherlockove lastnosti pa so romale skozi okno. Še več, Sherlock je postal mojster borilnih veščin in akcijski junak. Pri tem ljubitelji tega slavnega detektiva najbrž kremžijo obraz, toda dejstvo je, da to pravzaprav ni le hollywoodizacija lika, temveč je takšen Holmes še najbližji izvirni literarni predlogi. V Conanovih zgodbah Holmes namreč nima tiste značilne kape in nikdar ne reče elementarno Watson, To so kasneje dodali igravci, ki so Sherlocka igrali v gledališču, na to so to prenesli še v filme, izvirni pisatelj pa je sam poudaril, da je Sherlock mojster borilnih veščin. Če nam je všeč ali ne, je Sherlock v tem filmu še najbliže knjižnemu liku, čeprav je precej drugačen, kot smo ga vajeni. Zgodba filma je prav lepo zaokrožena in napeta. Dodati Irene Adler je bila sjajna zamisel, izbira igralke pa še boljša. Napetost in ljubosumje, ki jih ženski elementi ne hotev nesejo v globok odnos glavnih moških junakov, poskrbijo za nekaj smešnih uložkov, ki jih nadgradi še bolj odlična igra Roberta Downeya Jr. Po 25 letih, ko je Jeremy Brad tako sjajno zaigral Sherlocka, da se ga nihče več ni upal lotiti, je Downey liku vdahnil prepotrebno svežino, čeprav bi morda lahko kislo dodali, da ga je pravzaprav odigral na enak način kot Tonija Starka v Ironmanu. A nič zato, takšna iskriva, otroška, nedorasla in genialna energetična kompulzivnost ustreza tudi Sherlocku. Kljub zanimivi zgodbi, dobrim igralcem, kinetični energiji, čudoviti, fotografiji in nasploh vsem elementom, ki se stavljajo film, pa končni občutek po ogledu žal ne moremo opisati s takšnimi superlativi. Nekje vmes film postane manj kot vsota svojih izjemnih delov in postane povprečen film, a bi težko rekli, kje točno mu spodrsne. Morda je za kakšnih 20 minut predolg, morda preveč govorijo, morda so avtori pretiravali skupico podzgodb, morda steampunk ne ustreza v Sherlockov svet, morda, morda, morda, morda. Razlogov je lahko veliko, morda pa je samo eden. Nedvomno pa je franšiza rojena in morda bo avtorjem v drugo uspelo narediti sjajen film. Tokrat bi jim skoraj uspelo. Recenzijo je pripravil Matej Frece. When you're feeling better And we realize that it might not be for a long, long time But we're willing to wait on you We believe in everything that you can do if you could only lay down your mind. I want you to try to help yourself. Take the time to take apart each brick that sits outside your heart look around you. There's people everywhere. No, they don't always show it, they're just as scared. And we'd be more prepared if you just pulled on through. water. and everything that you can do if you could only lay down your mind. I want you to try to help yourself. um, Vinka Möderndorfera. Um, z enim posebnim razlogom. V bistvu se je zgodilo čisto slučajno, ampak eh, naletel sem na eh, premiero televizijskega filma um, Kandidatka in šofer. Tako je. Ja. ja. Film, ki je nastal po predlogi Toneta Partliča, režiral pa ga je Vinko Mödendorfer, ki sem ga ujel zdaj ravno po končani predstavi, pa me najprej zanima. Vinko, pozdravljen. Um, kakšni so vtisi po prvič ogledanem filmu? seveda po neki uradni predpremjeri tega TV filma. Ja, jaz sem pač eh, ta film že velikokrat videl. Ne? Smo imeli oglede že na televiziji, ampak prvič smo ga gledali zdaj v dvorani, ne? kino dvorani z nekimi ljudmi. Tako da, ja, tremo sem imel, moram reči, da tako nekako se ti zdi, da bi lahko človek marsikaj še popravil in tako naprej. Ampak tako eh, pod črto se mi zdi, da sem pač v tem trenutku naredil to, kar ta hip najbolj znam in v bistvu sem zadovoljen. No? Gre za politično satiro, v katero ste vpletli tudi uh, ljubezensko zgodbo. Pa me zanima, kakšen je um, pristop do uh, režiranja politične satire, oziroma ali se ta pristop razlikuje kaj od uh, režiranja drugih filmov, recimo, če se spomnimo na pokrajino številka 2, tam tudi gre za neko politično tematiko, ki pa je dosti bolj resnega značaja. Pa me, pa me zanima, če bi lahko nakratko opisali razliko v pristopih, kar se režije tiče. Ja, seveda, komedija tako v gledališču, tako na filmu ne, ali pa na televiziji, eh, pač zahteva pač en drugačno, drugačen način ne, režiranja. Mogoče je treba bolj, bolj paziti na karakterje, eh, bolj paziti na to, da se plasirajo kakšne zadeve. Ne. Politična satira je pa potem še en korak, bolj, še en korak naprej. Ne. Ne, tukaj pri tem partičnem tekstu ne gre zgolj za komedijo, ampak gre za neko komedijo, ki hoče pač povedati, eh, smešati politiko. Ne. Konkretno v tem primeru volilne kvote, predvolilno vzdušje predvoljene priprave, nihče ne govori resnice, vsi si izmišljujejo, ne glede na to, kaj. Skratka, vse te zadeve, ki jih tako ali tako vemo, ampak seveda jih je fino, fino, eh, fino videti v obliki neke filmske zgodbe in se, jih, se jim pol ne smejemo. Ne. Nekak, je je, je drugače, lahkotni žanri so za, po mojem velik, um, ehm, zahtevajo več priprav, saj jaz si. Ehm, na nek način me bolj me je strah, ne, nekako se mi zdi, ker komedija vedno hodi tudi po robu, ne, lahko zdrsne na eno stran, lahko je zelo hiter, eh, neokusna, lahko je zelo hiter, preveč in tako naprej. Tako da je treba eh, in igralci, in režiser, mora pač to zelo, zelo je treba paziti. No. Tako da imam pred delom, kadar delam komedije, ali to v teatru ali pa na televiziji, imam večjo tremo. Ja, kot... Tone Partlič, scenarist filma, je zadovoljen po projekciji. Prvič ga, jo, ga je namreč ravno zdaj videl. Ja, rekel je, da je zadovoljen. Laže. <laughs> Veste, ne, mislim, da ne. Uh, mislim, ampak vse veste, tako po, po premjerah se tudi spodob, da smo zadovoljni. Ta ja. kritična distanca najbrž pride, pride kasneje. Zdaj me pa še ena stvar zanima, um, glede na to, da jaz upam, da se ne motim, da ste izvorno Mariborčan. Ne, iz Selja, iz Selja. A, iz Selja. Aha, no, mogoče potem to vprašanje ni čisto na mesto, pa vseeno. Um, veliko delamo na tem, da bi dvignili raven filmske kulture v mestu Maribor, v tem mestu, ne. Um, pa glede na to, da dobro, vi tudi Štajerc, ne. Štajerc. Gospod Partlič pa je Mariborčan. Uh, um, je kar malo um, simbolično, da se pogovarjamo vsi skupaj in se videvamo v Ljubljani. Ne v bistvu, če hočem priti v stik z, aktom, z filmskimi ustvarjalci, moram v bistvu priti v Ljubljano. Ne. Pa me mogoče zanima, kako vidite vi ta slovenski kinematografski problem, da se vse v bistvu dogaja v Ljubljani in da ostala mesta, kar se tega tiče, več ali manj stagnira. Pa Slovenija je tako mehna, tako da je praktično to eno samo mesto, kaj pa je to tisto vrca do Maribora. Sam navajeni nismo, da bi bili bolj uh, fleksibilni, ne, da bi bolj potovali po tej naši mečkini, da se skupi tokne se kot za eno predmesto, za en Brooklyn. Ne. Tako da mislim, da te razdalje razdalje niso, niso uh, sploh pomembne, ker jih v resnici ni, bolj, ta, bolj so te razdalje v glavah. Ne. Tako nekako tu pa je, mislim, da je še veliko uh, prostora, ne. ta razdalja obstaja v glavah. Ampak mislim, da imate v Mariboru tudi zelo dober festival dokumentarnega filma. Skratka, kot uh, eh, jaz slišim in spremljam in imam veliko prijateljev tudi v Mariboru in veliko sem tudi v teatru de, delo in Maribor imam izjemno rad. Uh, čeprav nisem Mariborčan, se mi zdi, da se v Mariboru zelo veliko dogaja. Ne? Zelo veliko dogaja, predvsem se pa drugače dogaja kot v, v Ljubljani kap, na kak način drugače, kako to zaznate? Nisem meni ekskluziven festival dokumentarnega filma, pa zdaj je bilo. Skratka, se mi zdi, da, da se dogaja. No? Pa tudi poznam ljudi, režiserje in montažerje, ki so v Zagrebu šolo končali, ne v Ljubljani, pa so zdaj v Mariboru in tako naprej. Nimam tega občutka. Občutek je bolj v glavi, da, da, je, da je Slovenija tako blazno velika in da je ta razdalja do Maribora res, ogrom, res ogromna. Ni, ne. Ni, ne. Da, bilo bi pa mogoče fino, ja, fino bolj, bolj to bolj prežetne, mislim, bolj res obnašati, da je Slovenija eno veliko mesto in da je Maribor samo Brooklyn. Kaj planirate za prihodnost? Uh, ja, pripravljam film za leto 2011. Upam, da ga bomo, da bomo uspeli dobiti producente oziroma denar, da bomo lahko leta 2011 naredili en dober film. Naslov, mogoče se še da kaj izdati. Delovni naslov je Inferno, ne? mogoče bo pol kasneje, gre pa za eno socialno dramo, resno socialno dramo. Mislim, da je čas pr primeren da, za socialne drame. V tej prelepi dvorani Kinodvora smo se pogovarjali z režiserjem Vinkom, Modern Dolferjem. Vinko, hvala in upam, da se kmalo tudi kaj vidimo v Mariboru. Ja, hvala, tudi vam prav prijetno je bilo. Thank you, Lord. Saw your sunshine today. Bless you, Lord. Got to see my children play. may not be the right way to pray. But I wanna thank you anyway. Thank Film očvek. No, prejšnji teden smo predstavili nominirance za Oskarje, tokrat pa se malo poigrajmo z napovedmi in povejmo še nekaj zanimivosti o tistih, ki filme nominirajo in nagrajujejo. Torej, o sami žiriji oziroma akademiji Oskar, kot jo tudi žlahtno poimenujejo. Poprečna starost članov akademije je 57,7 let – A ni čisto jasno, ali lahko povprečna starost članov akademije vpliva na odločitev zmagovalca. Reuters citira neimenovanega producenta, ki meni, da bo letošnja akademija bolj naklonjena resnemu filmu, ki načenja velika vprašanja, torej recimo bombni misiji ali pa filmu v zraku, kot pa hiperuspešnemu spektaklu za množice tipa Avatar – najverjetneje ravno zaradi visoke poprečne starosti akademikov. No, če pa pogledamo malo profile eh, akademije, ugotovimo, da je od 5777 članov 1205 igralcev. In igralci so odnegdaj raje glasovali za filme, v katerih so v spredju igralci. Zato naj bi, na primer, šofer gospodične Daisy leta 1990 premagal izjemno močno četverico rojen 4. julija, moja leva noga, društvo mrtvih pesnikov in polje san. Za letošnje leto bi to pomenilo, da imajo v zraku bombna misija in neslavne berabe več možnosti, kot na primer avatar ravno zaradi visokega deleža igralcev v akademiji. No tega se očitno zaveda tudi studio Fox, ki je pred razglasitvijo nominacij začel dajati velik poudarek na igralce. Zov Seldena nominacije za stransko vlogo, na katero so upali sicer ni dobila, so pa najbrž strokovno javnost spomnili, da je Avatar več kot le orgija posebnih učinkov. A v akademiji ne sedijo le igravci, čeprav ponavadi spregledani, so precej številčni tehnični strokovnjaki. Poleg producentov je namreč kar 405 zvokovnih tehnikov, poleg tega pa še 279 strokovnjakov za vizualne učinke. No, to pa je že kar zajetna številka ljudi, za katere bi se dalo predvidevati, da bodo na avatarjevi strani. No, še ena zanimivost. V zadnjem desetletju ni Oskarja za najboljši film dobil še nobeden, ki ne bi bil nominiran tudi za najboljši bodi si prirejen ali izvirni scenarij. V tem obdobju sta ob enem zmagala samo dva filma, ki nista imela tudi nominirance v kategoriji najboljšega igralca oziroma igralke, to sta filma Revni milijonar in Kraljeva vrnitev. Tudi ta kriterij torej ne govori v korist avatarju, saj film ni dobil nobenih igralskih nominacij, pa tudi tiste za scenarij, ne, kar je morda celo bolj presenetljivo. To pomeni, da je manj kot 20 odstotkov od 382 članov akademije, toliko je namreč scenaristov, menilo, da si zasluži nominacijo. Se pa lahko Cameron to laži z neko drugo statistiko in sicer zadnji zmagovalni film, ki ni bil nominiran za najboljši scenarij, je bil Titanic leta 1998. Ja, bo Avatar torej dobil tega žlahtnega Oskarja najpomembnejšega za najboljši film ali ne bo. To bomo izvedeli po podelitvi Oskarjev. Naj spomnimo še, kdo so njegovi konkurenti v nominacijah za najboljši film. Gre za filme The Blind Side, Okrožje 9, An Education, Bombna misija, Neslavne barabe, Precious, Zresni se, Uvišave in V zraku. To je torej letošnja elitna deseterica. Life seems uncertain, so you draw the curtain, pretending there's nobody home. Don't be your eyes, look in your eyes, they can't tell lies, though you disguise what you see. your reality. We needed a savior, and by our behavior, the ones that were worth it are gone. But songbirds are talking, and runners are walking. A prodigal son's coming home. Don't theorize, look in his eyes and they won't tell lies. But if he defies what you see, here is a key. computer and programmed himself not to see. The truth and the lying, the dead or the dying, there is only one way to be. So don't be eyes, look in his eyes. Are they telling lies? The ones that you see on TV. So you want to be free. Ja, tako, pa smo prišli do konca. Še en komat nam je ostal, še pred tem pa vas povabim, da ste znova na pravi frekvenci ob pravem času z nami, torej v sredo ob 17. uri se znova slišimo z novimi zanimivimi vsebinami iz sveta filma. Čau. Hi Jason. My name is Kevin Renick and I've written a song called Up in the Air. I wanted you to hear it. And it goes like this. I'm up in the air. Choices drifting by me everywhere. And I can't find the one that would help me do the work I've left undone. Cause I'm some plans Finding out there's always new demands And I can't be precise When people ask me what I'm doing with my life I say it. Family tells me work for your success. And they want to see me find some happiness. But I'm not sure where that is, cause I'm up in the air. Some are trapped in situations they can't stand. the V, and that's all, folks.